ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Aste untako kumita, Santiana Etxebest, Mauletara. Mauletara. Aste juntako Xantiana etxe best, eta hainbat gaiza ipatuko, lehen lehen ikasteko egin hun pu. Egin hun. Ordin, uh, alhaba bako txazia. Horrek, uh, ez dakit, zerbait uh, eh, mentz, untsala, eta ez duzu besteik ezagutu bena? E ez, ez diat besteik ezagutu. Uh, ez uh, haitia ziatuik jena egia ordin uh, egiten ahal ez edo ez ez, zerbait menz diat, hoi egeran zerbait menz duk jale uh, beha izaraik etxena izetamekin. Denboa luiz eduk, zumaitaliz. Eta ez duk, ez diat partekatze hoi ezagutu tipitan pu. lagunekin bai, bat diat zat haitetamaen lagun uh, Julian zumaitekin, wala, haurekin laket izanuk, ez duk bat eber, ez diat ber harremana sortu sortu ahal izan, ahizpa bat uh, yuken balima du mesala edo holako zerbait. Eh, hoi nuiz da habuanek sendi, eh, tipi-tipiagun, adin bat eta egoitik gaintitzen da, hoi? ez, ez ziat gaintitu guano. Uh. Tipi-tipitan uh, nahi, ni hoi. Uh, amaikin eta aitaikin laket behin nintzen, voilà, ni hau. Erregina zinen? Voilà, erregina, iran behar dik erran, enfen, voilà. Eta, bai, eginean nintzen, hori, bon, eh, laken nintzen, mena geho, egia eh, kolezuko hatxarri hortan zerbait, uh, zerbait eta guai hartzen duk, eta guai bai zerbait diat, eta hoi duk. Zer da, hoi, uh, lagunak, lagunak uh, bat utzu, lagunekin gaizak partekatzen dutzu, zer da, fai, zu, zu ustez, partekatzen, nahi edo ahizpa batekin, partekatzen ez dena lagunekin? Ebe, ez dakiat, ez feitutuk ez dakiat. Min, uh, wei, bai, eta wei egia ikan ez feitut uh, eh, hajiman hoiuken, idealizatzen jat hajiman hoi, ene ustez. Eta batutzak, eh, uh, ahiz pasumait, uh, eh, nun ez tien bate alkar, uh, alkarrekin eta uh, nik hoi idealizatzen jat, nahi nikek uh, bai uh, uh, babesle bat, fendu hoitek babesten jana. Alde hortaik ez fizikoki, mena mentalki babesle bat. Bakat, bakat nahi dutana, duk uh, norbait beti hor enegibelin, nahiz eta stutan gaizak, stutan gaizak untsa egiten, nahi diat norbait hor, eta hoi ez diat. Eta hoi, uh, zu ametsian, aurride batek gaint li, uh, aurride baten behargiak. Bai, bai, bai, zenta, dibes, haitzam ekilan amaen, amaen, amaen, amaen, amaen, amain amaen, amaen, amaen, amaen, amaen, Eta bai, eh, ba, geho idealizatzen jat, eh, geho eh, ahizpa edo anai kargi hoi. ikusten jat hale familia hartin, badela bestega beste gaiza bat lagun hartin ez dena. Ez mm, mm, mm, mm. dakiat nula senitzen, kujien hartin laket nuk, e, ba, zerbait ez dut ana lagun ekin. Eta hori hitzune hoi nula betatzen da, nula gaintitzen da, indartzen da zerbait? Puh, ez dakiat bate, zerbait indartu da ez dira ez dakiat. Eh gabe egiten duk, eh, geho lagun hunak, eh, la, lagun beno habo, ez dakia, zon eh, lagun hajeman hori beste izen matemaitaz, lagun zendik eba jene hmm. Eh, Barneago edo hurunago juiten lagunen, lagun hunden arteko hajemanian heltu bada? Bai, lagun hun beno behar bada. Sentimentuik, uh, amodiozko sentimentuik sartuik gabe, eh, ambigutateik sartuik gabe, mena lagun hun beno lagun hunekin wala, laket gutzak bestetan eta mintzatzen, otaz uh, mintzatzen ahal gutzak. Bena, wala, uh, lagun hun, beno habo hoiekin, uh, baduk beste zerbait espikatzen ez dena. Ahapetik eman aldia. Euskal Irratieta. Aste untako kumita, Santiana Etxebest, Mauletara. Santiana Etxebest, egin nahi dizugu be etxek kuak be e, txikuekin ere bitartzuna baduzula nahi ama uskaldun, edo ez kontraio, ama frantzimant, aita uskaldun, zu? Ni, ni uskaldun, ene ustez. Bo, ez Bai, ba, izanik aita, aita uskalduna, familia uskalduna, uh, Eta zeian, e, Eh, ba, gaurko ikastoletan eh, batutzu ba, goa behak, eh? etxeko uskaldun ez uskaldun eta frantzesan prezentzia zukratik ah, bermatu duzu uskaren eh, prezentzia hoi nula eh, e, e, e, etxen basuntin biuturik? Biuturik baina, geho, um, nik abehazgarri jat bian ukeitia. Uh, ba, hola, bizitu behit horren uh, behastarzun bat atzaman diat nun baite bai, mena uh, behasgarrituk bian ukeitia uh, adibidez, ba, kampun ez duk uh, uskal mundia uh, txerkatzen duk beti beh jentzik ikusten dutzak, ez duk uh, uh, ez duk eiza berrik ikasten, uh, ez dakian nolexan, bat hor uh, nahasik nu, ez dakian nolexan. Mena adibidez nik bat biak familia net uh, desberdin, Uh, eh, amaen ama net frantziment eta euskaik ikusi nahi ez abantzu eta aiten uh, eh, aitetamak eta familiak eh, euskaldun mena ez uh, uh, bo ez dakien uleran me ez abertzale tarzun hortan txartuik euskaldun bai mena bon bestaik ez uh, voilà. eta abeaz garri duk zen eta bien ukeitia netako hunduk uh, nik nahi ditiat eh, bi kulturak nahasi eta hiu bat balima dute uh, eh, nahasiko diat, zakeat, sen harge jaikin edo holako zerbait. Eh. Nahasi behar balima, nahasiko nik, hoi, maite diat. zuke ezagutzen duzu hori nunbait uh, uskaen kontre kakotxen artian edo gabe dienen begia begi hortaik ikusiz, zerbait komprenitzen duzu, hen, kuntri hen izate hortan? Eta er, aipatu behituzu amaen ama? Ez, ez ja konkreni zen zen ta... ba, izan tako ez... Eh, eh, nahi diateran, uh, eh, haik senditzenik ez dela, ez dela familian bahne zen, eta adibaz aitaikin beti uskaz uh, aibainiz, uh, ene amaen ama hor izanike, e, uskaz aikonuk aitaikin, eta hortik kampo senditzen duk. Uh, ah, hoi kumprenitzen diat, mena geho ez dia kumprenitzen nula hizkuntza baten kontri izaten ahalgen, ez duk uh, ez hoi ez diat eta zea, behek e, Euskal Mintzazia komprenitzen ez dienek Euskal artian baztertuik bezal eta gaizki bizitze hoi komprenitzen balin bada e? e hon hartzen ahalda, gana hedit, e, behar ordin berginik ez zu beti frantzera zain, mendoko komprenik koa. Ebe eh hoi, ene problema duk, imat, eh, ene familian, eta ez tiat konpontuik problema hoi. Ez takiat zer egin, edo egia frantzesi lehatu, edo ez, egi, fin, wala, nik adibia diat uh, familian, aita euskal duen ama frantziment, ebe uh, aita ekin uh, mahanin, euskaz hainuntian, ama izanike, uh, wala, euskaz hainuntian. Oin familian horren kambiatzia, egan eh, haida familian uh, aita ni amaniekin eta amaen amaikin, ez, ez taket nula kambia eta enuk gai kambiatzeko ez. Euskal bat balin bada, Euskal zainuk. E, ata, lagunen hartin Euskal bat balin bada, mena frantzimen bat jantzin, frantzese zainuk. Oen ez taket, ez ziat kom, uh, problema hoi uh, eh, konpontuik. Eta nula konpontzena da. Ebe, hoek eh, Euskal uh, ikas dezen? Ados, ebe, batuko gitutzen horrekin oaikun eta biherra mini bat kambiatzeko kirola ipatuko. Santian Etxebest berrize egun hun, egun Kirol Solaz, ordin uh, badakizug eskubaluien aiziela, besteik? Zaldi, egin diat uh, Luzaz eta egiten diat bai. Oan aizia? Bai, bai uh, oan oain guai. Zikudu edo. Eh? <laughs> lurin ikusten zutzitxo etodik, ordin. Bai, uh, zaldien eh, lehen amodi izan duk, egia egin. Uh, hiu urtetan eta oan oain badik uh, hogei urtain izala bai. Eta hoai, ze oan nizala zaldian, eh? diosu zer, egiten duzu? zaldi bat badiat eh, idauzen, oen uh, eh, hartaz okupatzen nuk, eh, bo ez egin oz, male uskez peitut den boik. Ben uh, konkurso hanis diat tipitan, maila hun bat banean. Eta mailaz goatu nuk ni, bena zaldia ez, ordin uh, zaldi gabe ziadre izan dik egiten ahal, kirol hortan. Oin male uski, oa, wala, e, bena... Gutituik, jaten dena. Damutuik? Damutuik, bai, hanitz, bai. bai. Ekirol eh, behesi bat duke, eh, egian erraiteko. Eh, hanitzak eta kanpotik ikusiik duke abeatxik errol bat. Kanpotik ikusiik bai behar bat da. Bena, lasgarriko gaizak ikasi ditu eta bea egutuzak lan gu ebuian baizik gainen kuntatzen ahal Eta horrekin gaizak hanitxi ikasi ditu teatzen, eta egoiti eta, lan egiten dukalaik uh, eh, pakatzenik uh, konkurso batetan jabazten, jabazten duk uh, lan egiten bali batuk, ez duk besteik. Ze ikasi duzu urdin? Ebe, lan egitean ihauk eta bu hau txediate, ega ikan uh, hanis beno habotan, enerbatu ebai eta joi eta mankatu eta joio, mena beti behar dik uh, eta uh, bizia ikasi diatzaliekin. En, en ez aliekin uh, sustutzen, eta zerotik hasi gutzak uh, gazte zian La urte zitean, la urte zali bat entako voilà, gazte duk, nik uh, zutakiat uh, urte Oin, uh, voilà, animaleko zali bat zian, ni tipi ni eta haikin hanitxik hasi diat, haikin handitu nuk, orin, uh, ebe ene ana ia izan duk amini bat. Eta zer da, ez dakit zaldian gainen izateko plazea, fe nik bat ezagutzen, orin ze plazea edieiten da hor? E, nik eh, zut obstakl eh, zogen horreiten den uskaz, hoi egiten diat, eta batutzak uh, eh, sensazio animalak, uh, geoguta goagoi bahiz uh, obstakl horren uh, jorsten, ez duk, uh, eta goxodik, uh, geo, wala, goxodik uh, erraitia uh, horta heltunuk, enian uste mena heltunuk. Zer da pazean norbait kontrolatzen duzula? Eh, kontrola izin. <laughs> kontrola izin, nazen, bat ikusten dukalaik, eh, eh, ez dakiat, sohu batetan, ez du kontrolatzen ahal, baina bai, zankartin hola ukeitia eta nahi dianaen eginaztia plaze bat duk bai, eta gaizak ikasten tutsak, bai, bafe, bai saldunak ikasten bai saldiak, orain, gu ikasten diak, baina heke ikasten di gu ebidez. Oin, bera, untsaduk, heste hoi, eh, heste horrek zerbait ekartenik. Ez baizik eta uh, botere edo holako zerbait, baina hajeman bat sortzenik bien hartin. Mhm. Erran duzu, eh, bizitzako ikasgeiak ehortik bildu dutuzula? Bai, be, voilà, lan egitia, uh, zerbaiten lortzeko eta hoi sustut uh, egiten hanitxek erraiten katea animaleko dutala, hortik elkitzen Zalditik. Zalditik, bai. <laughs> bai, zalditik. Zaldik katea bat bai, atzak edan urikan. Mena, bai, hortik, bara, lan horren, eh, bara, lortze horren, eh, be, lortzeko, ez dakiat, eh, helbi baten lortzeko, be, hoi, hortik elkitzen jat. Ahapetik eman aldia. Euskali ratietan. Aste untako kumita, Santiana Etxebest, Mauletara. Mauletara. Santian Etxebez, badakizuk eskubaluien aiziela, besteik? Zaldi, egin diat eh, luzaz eta egiten diat bai. Oan aizia? Bai, oan oainik bai. bai. Zikudu edo. Eh? <laughs> lurin ikusten zutzen txetodik, hori? <laughs> bai, uh, lehela modi oizan duk. Ege egin, uh, hiu urtetan hasinuk, eta oan oai, hori badik uh, hogei urta inizala bai. Eta oai, ze oan aizia, oan inizala zaldien, eh, zer, egiten duzu? Zaldia, zaldi bat badiat idauzen, oin uh, äh, hartaz okupatzen nuk, äh, bo ez eginoz, mali uskez peitut habu den boik. Ben uh, äh, konkurso hanis diat tipitan, maila hun bat bainan. Eta mailaz goatu nuk ni, bena zaldia ez, ordin uh, zaldi <laughs> gabe ziadre izan dik egiten euh, ahal kirol hortan. Oin mali uski, joa, wala. E, bena uh, gutituik. Damutuik? Damutuik, e bai, bai. Eh, kirol berrezi bat duk, egin eh, erraiteko, eh, hanitzak eta kanpotik ikustik duk ABH bat, bon, eh, kanpotik ikustik bai behar bada. Bena, eh, lasgarriko gaizak ikasi ditiatzen eta beha egutzak lanin, eh, eh gue baizik eh, gainen kuntantzen haliagu, eta horrekin gaizak hanitzik ikasi ditiat, eh, hiurt eta egoiti eta wala, eh, lan egiten dukalaik, eh, pakatzenik eh, konkursu batetan jabazten, duk eh, beha lan egiten bali bat duk, ez duk besteik ze ikasi duzu egin? Ebe, lan egitean eta bu hautsi diate, egeixan uh, eh, beno izbeno habotan, ener batu ebai eta joi eta mankatu eta hoio, mena beti behardik uh, eh, ahapartitu eta uh, bizia ikasi diat En, en ez sustutzen eta zerot ikasi gutzak uh, gaztezian uken dutaraik, la urte zitean, la urte zaldi bat entako gaztedik, nik uh, zutakiat uh, sortzi urte nitean, Oin, wala, euh, animal kozali ni tipi, ni nintian, eta haikin handi txikasi diat, euh, haikin handi tunuk, oin, uh, ebe ene ana ia izan du kamini bat. Eta zer da, ez dakit zaldian gainen izateko plazea, fe nik bat ezagutzen, oin ze plazea da hor? E, baduk, e, batut, fe, nik zut e, obstakle zuten e, den uskaz, hoi egiten diat, eta batutzak uh, sensazio animalak, uh, ala, geoguta goa goi ebahiz uh, obstakle horren uh, jausten, ez eta goxo dik, uh, geho, ala, goxo dik uh, erraitia uh, heltunuk, horta heltunuk, enian mena heltunuk. Zer da plazean urbait kontrolatzen duzula? Eh, kontrola izin. <laughs> kontrola izin, nazen, bat ikusten dukalaik, eh, eh, ez uh, dakiat, sohu batetan, uh, ez du kontrolatzen ahalmena bai, uh, Uh, Zankartin hola ukeitia eta nahi dianaen eginaztia plaze bat duk bai eta gaizak ikasten tutsak bai, bafe, saldunak bai ikasten bai saldiak orain uh, zenta guk ikasten diak, mena heke ikasten di guibidez bidez, uh, wala, duk heste eh, horrek zerbait ekartenik. Ez ba izik eta uh, edo holako zerbait, baina hajeman bat sortzenik bian hartin. Mm. Eran duzu, eh, bizitzako ikasgeiak ehortik bildu dutuzula? Bai, voilà, lan egitia, uh, zerbaiten lortzeko eta hori sustut uh, Uh, hanitxek erraiten deitade katea animalekoa dutala, hortik elkitzen jat. Zalditik. Zalditik, bai. <laughs> bai, zalditik. Zaldik bat bai, atzaketan hori jan. bai, hortik, lan horren, eh, bara, lortze, horren, eh, lortzeko, ez dakiat, eh, helbi lortzeko, be, hoi, hortik elkitzen jat. Xantian etxe best, Siberon aizia, neskatila taldin, ze esker du neskaen kirol, neskak kirolian publikoa dela eta? Ze esker? Usin beti afixen gainen gizonatut zagertzen? Ah. Uh, bo, uh, ez dakiat, ez diatrola hartzen. Uh, juten gutza kirole egiteko. Ez duk uh, gizon emazte baduke, beti desberdin tartzen eta... Bueno... Zertan dia? uh, geho bat harratzen zuk handik, eh? mena ba, telebistan ikusten duk uh, potiko goizik ezagun eta neska gutzi eta dibez eskubaluko neska taldik eh, Frantzia mailan animaleko uh, gaizak ekin eta ez duk, wano, ez duk agertu ez. Eh, gizonak entzuten zutzak eta bon, zentako neskak ez. Mue nuk hortan sortu nahi ez, ni eskubaluka nahi nuk, wala, zentak kirol, kirol behar diat egin, ebai. Uh, eh, Morala entako beharrezko adiat, hoi? Eta uh, kirol uh, kihol baten atzamaiti uh, uh, Sibeun, neska bat entako, ez Egia ikan ez pelota ez palimaduk egiten ez duk aiza. Bai, rugbi e hasi duk, mena dira guti. futbol talde bat basian uste edo maulen ez duk habo. Oin eskubaluan eta eskubaluan banintian deja laguna kan, oin han hasi nuk. Eta, voilà, sian, lagunen hartin juntatzeko eta kirol egiteko, voilà, neskan hartin. eta geozik ben be, du dukoie uh, voilà, sibeun euh, uh, ziberoa sekta bat et egia duk. guen ah, ouais, ah, ouais, sekta bat gutzak, baneala. Uh, Euh, c'est duk guen hartin voilà, elkisten gutzak eta uh, sekta, sekta hoi duk uh, voilà, euh, lagun hunak bilakatu et eta hoi bestek deuze. Ez diak ni hoi kanpoatu nahi, nahi dina jiten duk, mena egia erran uh, nik plazi hartzen dutela sekta horretan. Mhm. Erran duzu bat zaizula eta azkenin uh, eh, eh, botiko kabo ikusik izan ditin eh, eta hatik azpimarratuz eskubaluien, ez tekit uh, frantzeko emaztek baziela eskubaluien, eh, baziela uh, bat zaizu erran duzu, normal atzamaiten duzu emaztik ibelak Ez, normal ez, ez jat atzamaiten, mehenu kortan sartu nahi, normal ez, eh, bosta, fin, emaztik beno habo, hoi duk betziko eta ez duk ziatuzte ez du kirol bat nuen eta emazik haitzinak gudean, e, eh, bai, natazion synkronizatu eta holako, holako afeak, ez du kirol bat, eh, talde kirol bat nun eta emazik haitzinatuik eh, agudean gizonak beno. Ez diat normal atzamaiten, e, hoi sigur, bena e, kameratzen kamiatzen jaldugi, zerbait egiten jaldugi, zumaitek erraiten die dantza putikoentako baizik ez dela horrein. horta mugatu igia ez dakiat. Mhm eta eh, zea hor ordin, din, eh, eh, e, nun hoi, kargiak, e, wala, bat zuz, hau poti hau eta hola, eta hori eskatilentako, harremanetan sendi da, holako ez dakit, hierarxiba bezala, kiroletik kanpo, eh, dit lagun artian biltzen zidelaik nahasten potiko neskatilak, eta hola, nun egaiten hori. Gauzi behun gitzak, eh? eskak ez ditzak nahasten, edo ez... Eh... ikusten diak, apaidietan eta beti berre izadek. Eh, mahain mutur batetan eskaktuzak eta beste muturin eh, putzikuk. E, ez diatu uste nahita eginik den, eh, hola duk... ni hola handitu nuk gizonak talde batetan eta mutur batetan eta bestik eta mehaztik beste muturin. Nik ez diat gaizki hartzen. Geo guai duk uh, nahas nahi baliman duk, beha nahas nahaliz tranquil. Hola, duk, afea, bena ez duk natualki egiten. Eta hola ontsa juiten zaitzu, normal ez bizitzen duzu. Bai, bo, ba, hola handitunuk eh, normal, normala den ez gero, normala, normal tarzuna hitz handi bat duk enetako. Mena ez dakiat, eh, normala den ez ez, mena naturala duk, hoi bai, duk habo. Mhm, mhm. Sibeun mm -hmm. pu, gero, stakiat bat enu, fe, nik hola bizitzen jat sibeun. Gero, stakiat, uh, eh, hola den uh, bestetan. Mm. Ni gazteago nintzalaik, neskatilekin harremantzea hor jartzeko, behar ginizun hein eh, bat eh, rikar edo edanik, egin behar eizada. E, eh, suma dako bai, e, suma dako bai. E, dako e, bai, e, putikuen hilantzeko behar dik e, rikar ah. ah, bai, bai, dako behar izan duk, eta ez diatu uste egun kamiatu den e, hi garai eta enia enartin, bate. Ez da mini bat, ez da triste hitza handi duzu, bena uh, gien bezala, hala, normal, lasai, agertziat, egin erdi mozko izan behar, ez da bine bat eh, damugarri? Da Gio egin hunen erraiteko jale, eh, <laughs> hiurik egin idati, eh, hor eitarzima duke, <laughs> ne ustez. <laughs> ez ez, egin hun, e, eh, no, mintzatzen ahal izan, mena, ez dakiat, wala... Uh, uh, Hau jarri amine bat unik heiteko berriz edan? Bai, hoi bai, eta bai bai, hoi segur, hoi du daigabe. Mena geho, bon, wala, egiat damudela hein horta heltzia, hoi segur. Oita bat gerren Oita bat gerren bai. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan. Aste untako kumita, Santiana Etxebest, mauletaga. Santiana, ordean, be, haipatutitzu guzu aizaldiak, eh, Kirola, eta Eh, zaldi, eskubalu, e, lan ina izi Bai, ez ikutu imena bai, <laughs> lan ina inik bai. Uh, lan in uh, eskolan nuk denbo erdiz horma ulen uh, aurten, uh, aurten hasik. Eta bai ete master bi bat urren uska mailan bai unan. Eta hori ez dakien, uska ez dakienen eta ikasi nahi jenen mundu hoi ezagutu duzu, zer da? uh, zer den, nik amiagajiatza maiten diat, nurbaitek uh, lan egitia, hoita hama bostuen hastin eta jitia geho uh, bi eterdiz bi, uh, bi gai hastin uskanik hasteko eta oano bi biha usteko, nik uh, amiagajiatza maiten diat, ez dakian nol egiten ez dakian egiten dian, eta, eta bai, balakiat zer den, gaizuk, uh, gaizuk, mena... Bena jiten dienek behar ezko asan ditzen behar asan ditzen Eta hor din eh, behar hoi uh, behar beti uh, jiten zutzak. Geo, bala, uh, ez gutzak jakasle uh, dila behar eta hamar urte bezala, jakasle regla batekin eta bu nahi eta gaisa, gaisak ikasi behartik uh, segur uh, hoi hortako hor gutzak jakasteko. Bena uh, kumprenitzen hen, hen istoia, hen bizi, horrein uh, eh, nahi kila nina Geo egea egan uska ez duk eh, aizea ikasteko. Eta adiz mailanik uh, ikusten diat, ni behinz uh, gramatikalai handia, ez dakian nore gaiten den, gramatika diat, horrein hortan laken duk jakasten, eta <laughs> male uski ikasik ez ikasten nahi hortan. Aditza aditzak gaiz behitia uskaz, logika batetan sartzen duzak, mena taulak gogoz ikasi behartzik eta hoiz duk eta horren asimilatzia ikasle batentako eta Euskain ikaslea frantzimen bat entako ez duka bate ez, baita bate behar logikan sartzen. Eta horren horren kumpreniaztia ez duka iza. Hali bez, oek nahi di utzuli frantzez ez duzak hitzako utzultzen ahal frantzez eta ez duzak frantzez hitzako utzultzen ahal uskalat. Eta hori ez baita, ez eh, voilà. ez eh, hmm. Eta ze dohainuken behar du, horren jakasliak? Eh, Pazentzia pazientzia handia, bai, eh, irripikatu behar behitia gaizak, uh, eh, hanitza, hanitzaliz, bai. Ordin, eh, be, gai eskolan, gazte bai behun, euskalduntza, ze, nula, nula zehenetan dugu, gazten, gazten artian, euskain prezentzia? Euskain prezentzia, ba, fustakiat, uh, e, ene uduiko beti berrak duzak euskazai. Ez diat, ez diat, berrik ikusten uh, gazteetan. Hoi da mugarri atzabaiten jat, bena geho uh, ikusten jat hor eh, sio uh, edo eh, sibeoko ikasle horiek uh, uska emaiten dugula gue hartin, da ratz, uh, alkar atzamaiten dugula, uskaz duk eta hoi natural duguetako. Bena geho uh, uska dibez bestetan uh, ez duk uh, usu entzuten edo, edo Eta beti, beti berzenten hartin duk eta ba, geho ez du gaski, eh, hen hartin haiditin uskaz, hoi segur, bena balimazen Euskaldun habo gaztetan e, eh, enuke kontre. Uste duzu dakienekoek mintzatzen dela, aleike? Ez, hoi segur ez. E, sumait, ez dakiat ahalke edo ez dakiat zer den, me familian euskaz eta e, ez. Eta geho bai, e, eh, atzamaitu handuk e, ikastolaen etiketa horrek lotxa emaiten dila, ami bat gazter. Egan ahibaita? baita, ahibaita, zumait ez dira hau jartzen, dibenzen ekin ez dutzak hau jartzen e, zenta ikastolako etiketa horrekin, eh, ziek uska gumeno habo badak eta bala, ez duzak aliz bat, eta bate, eh, nik eh, ziat eh, uska beste bat beno habo edo hobek emaiten ez duk mena etiketa horrek lotxatzen dik amini bat, e, hoi senditzen jat. Entzun duzu hoi uh, ikastolatik elkik zindelakoan hobek imintzu zindela? Bai, At, bai, bai, bai, entzun jat bai, ez dakiat nulaz. Ez dakiat zentako, justu zenta etxen Bai, bai. Eta, beti iranek izan duz espainiola zuen ikasten. <laughs> bai, hoi zaharrek erraiten, mea gaztek ez. Zaharrek bai sibiun zen eta sibiotarra ez dakiat... Eh, eh, ez dakiat... Mm, imin egiten diogu, ez dakiat eh, ikastolatik elkitzin. Ez dakiat nola senditzen dien, mena senditzen die mm, tradituik bezala eta... Mm, eta hoi zaharrek, mena gaztek ez, gaztek, uh, gaztek uste di, uskan, uh, emaiten dien uska ez dela huna. Ba, ez dakiat zerren eh, uska huna edo uska txarra, ez dakiat zerren. Bena jentako, bera, eh, etxen, etxen ikasik den uska hoi ez duk huna. Ez, ez duk aski huna ikastolatik elkitzen dien entako. Eta nik ez diat hoi kumprinzen, da uska beha duk, eh, aditzak beha kitziak, hitzake eta a baten ez hartia, hitz baten ondotik ez duk da mugerrien etako, sofaja eta ez beokalia. Ba, horrek, horrek egiten dia uska maila ez diat uste. Eh, ez da drolezen eta ez ez eh, sekulan ala ben frantzesa eta Sarkozy batek edo maiten diena, eta zuberra, ez dizi eranen ez dukun, hori nenek frantzes mintzatuko Sarkozyena hobe behita. Sarkozy ez behiti ezagutzen. Ez dakiat, <laughs> ez bat. Sarkozy edo ba, bai. batutzen mailak kalitatian. Ben hor ez duzu problema pausatzen. Egia, egia, be ez duk problema pausatzen, eta adibes, ba, voilà, uh, eh, badiat eh, lagun bat horko gugun, eta ber, ber frantzera emaiten diagun eh, manera ez ber uska. Ata, eta mm, ez dut zaka uzartzen, eta kumprenitzen die, etxen emaiten ebai, mena ez emaiten. Oin zentak, eta ez ziat eh, ikastola etiketa bat bunganien kolatuk, ez ziat uste. Eta horin, eh, voilà, bon, ez eh, pro ikastola ez, ez ziat uh, ikas bien kontre deuze e ez. Bena, voilà, euska etxen ikasi, euska ikasten hoiduk, importantena, ikastolan edo etxen enetako berra izatuk. Eta bat zitak, euska etxen edo ikastolan ikasik, euska ikasten deno. Ebe, ez duzu hitz edera goik initzeko, eskerrikan Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Euskal Irratietan.